Այսօր մայիսի 13-ն է, տարվա 133-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1830 թվականի այսօրը Էկվադորը դուրս եկավ Մեծ Կոլումբիայի կազմից եւ հրճակեց իրեն հանրապետություն։ 1836 թվականի մայիսի 13-ին սկսվեցին Ռուսաստանի առաջին երկաթգծի կառուցման աշխատանքները։ 1930-ի այսօրը սպանվեց վերջին վայրի բարգավոր գայլը։ 1950 թվականին տեղի ունեցավ առաջին Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարը։ Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարի աշխարհի առաջնությունը, որի մասնակցում են բացանիվներով տիպի մեքենաներով, անցկացվում օղակաձև ավտովազքուղիների վրա։ Ֆորմուլա 1-ի առաջնությունը անցկացվում ամեն տարի է բաղկացած է առանձին этаպներից, որոնք անվանում են Grand Prix։ Նույն տարվա վերջում པարզ է դառնում առաջնության հաղթողը։ Ֆորմուլա 1-ում պայքար գնում է ինչպես պիլոտների, այնպես էլ թիմերի միջև։ Պիլոտները պայքարում են աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար, իսկ թիմերը կոնստրուկտորների գավաթի։ Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարի տեսակ է, որը տեղի ունենում շրջանաձև վազքուղիներում հատուկ մեքենաներով։ 1997-ից ավտոմեքենաների համար գործում են հետևյալ պայմանները. լայնությունը ոչ ավելի 200 սանտիմետրից, բարձրությունը ոչ ավելի 95 սանտիմետրից, իսկ քաշը չի կարող 600 կիլոգրամից քիչ լինել։ Ֆորմուլա 1-ի առավել հայտնի մրցարշավորդներից են Միխայել Շումախերը, Նելսոն Պիկեն, Այտրեն Սեննան եւ Ալեն Պրոստը։ 1981 թվականի մայիսի 13-ին թուրքահաբեկիչ Մեհմեդ Ալի Աջան Թուրքիայում Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի վրա մահափորձ կատարեց։ 2005 թվականի այսօրը Ուզբեկստանի Անդիժան քաղաքում տեղ ունեցած ցույցերի հետևանքով մահացան հարյուրավոր մարդիկ։ այսօրը ծնվել են։ 1840 թվականին ֆրանսիացի վիպասան եւ թատերագիր Ալֆոնս Դոդեն։ Նա Պրովանսի կյանքից վերցրած վառ պատմվածքների հեղինակ է։ Պարծենկոտ տարասկոնցի տարտարենի կերպարի ստեղծողը։ Գրական ճանաչման է արժանացել նամակներ իմ հողմաղացից պատմվածքների ու ակնարկների գրքով։ 1870-ական թվականներին հարել է Էմիլ Զոլայի գլխավորած նատուրալիստական դպրոցին, ստեղծել սուր քննադատական վեպեր։ 1930 թվականի մայիսի 13-ին է ծնվել հայ երկրաբան, երկրաբանական գիտությունների տեխնաց ու դոցենտ Լիդա Թադևոսյանը։ 1936 թվականին հայ կինոռեժիսոր Հովիկ Խախվերդյանը։ Նա Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ է, հայ գրականագետ Թատերագետ Լևոն Հախվերդյանի եղբայրը։ 1961 թվականի մայիսի 13-ին է ծնվել ամերիկացի նախկին բասկետբոլիստ, բասկետբոլի փառքի սրահի անդամ Դենիս Ռոդմանը։ Նա NBA-ի հնգակի չեմպիոն է։ 1964-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բոդիբիլդեր Ռոնի Քոլմանը։ 1986 թվականին բելարուսական ցակումով նորվեգացի երգիչ, երաժիշտ եւ ջութակահար Ալեքսանդր Ռիբակա։ Նա Մոսկվայում տեղի ունեցած Եվրատեսիլ 2009 երկի մրցույթի հաղթողն է։ Ստացել է 387 միավոր, որը մինչև 2016 թվականը համարվում էր մրցույթի բոլոր ժամանակների ռեկորդը։ Ալեքսանդր Ռիբակի հետ նույն թվականի նույն օրն է ծնվել անգլացի դերասան, մոդել, երաժիշտ եւ պրոդյուսեր Ռոբերտ Փեթենսոնը։ 1987-ի մայիսի 13-ին է ծնվել Ատլետիկո Մադրիդ ակումբի դարպասապահ իսպանացի ֆուտբոլիստ Անտոնիո Ադանը։ Այս օրը տոնում են Բրազիլիայում այսօր ստրկության վերացման օրն է։ Կոլումբիայում Սուրբ Մարիամի օրը։ Այսօր մայիսի 13-ն է, տարվա վարտի մնաց 232 օր։ Եթերում օրացույցն է։